50 languages. เก้า 9. วัน Els dies de la setmana. วันจันทร์ El dilluns. วันอังคาร El dimarts. วันพุธ El dimecres. วันพฤหัสบดี El dijous. วันศุกร์ El divendres. วันเสาร์ El dissabte. วันอาทิตย์ El diumenge. สัปดาห์ อาทิตย์ la s e m a n a ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ del dilluns al diumenge วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ el primer dia és el dilluns วันที่สองคือวันอังคาร el segon dia és el dimarts วันที่สามคือวันพุธ El tercer dia és el dimecres. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี El quart dia és el dijous. วันที่ห้าคือวันศุกร์ El cinquè dia és el divendres. วันที่หกคือวันเสาร์ El sisè dia és el dissabte. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ El setè dia és el diumenge. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน La setmana té set dies. เราทำงานเพียงห้าวัน Nosaltres només treballem cinc dies.